هم به معروف نهی منکر بازم یک توضیحاتی دی از آیات قرآن و حدیث بسم الله الرحمن الرحیم ام بالمعروف و نه از منکر مراتب سه مرتبه داره اول ام بالمعروف از منکر از واجباته از فرائض داخل قرآن آمده و کسی منکر بشه خطر ایمان و کفر است خیلی از آیات الله جل شانه تا اهل قرآن در مورد امر بالمعروف و نهی از منکر فرمودند اما خود امر بالمعروف سه مرحله داره من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فليغيره بيده إن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان سه درجه هست اول هرگاه کسی از شما منکر دید با دست من کنه اگر با ازما اون بزن و اگر نمیتونه قدرت نداری با دست بند کنی با زبان بگی کار خیلی بد داری میکنی اگر با زبان هم نمیتونه با قلب اونو بد بدونه و این با قلب دانستن ضعیفتون درجه ایمانه که متاسفانه این هم از ما رفته یعنی منکر میبین داخل دل هم ناراحت نیستیم خانه میریم بچه دال خونه خوابیده یا خانم خوابیده نماز نمیخواه نراحت ناراحت نمیشیم پس الان حساب کنی ایمانی باقی نمونده یعنی فقط درجه مسلمان بودن هست که ایمان قوی باشه الان ما از اونها از بالله داریم محروم میشی میریم خیلی از منکرات میبینیم ظاهر میبینیم اگه داری میره خونه نماز نمیخونه حتی نمیگه آقای مسجد حتی گاهی گاهی ناراحت هم میشه در کار خیر انجام میده خیلی معنی از خیر هم میشن از بالله حالا این زیر ایمان میشه پس عام بالمعروف سه درجه داریم آلاتین درجه شی با دست رد کردن یه تفسیر زیبایی حضرت امام راضی رحمت الله علیه میفرمایند که الله جل شوی فرماید که در مورد امر معروف کنتم خیر امت اخرج للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر میگه الله جل شوی میگه شما بهترین امتی چکار میکنیم ام بالمعروف میکنید میگه که و چکار ناز منکر میکنیم بزرگترین بزرگترین معروف دعوت به طرف اسلامه بزرگتری معروف و بزرگترین منکر کفره بزرگترین منکر کفره برای حفاظت اسلام هم جهاد بوده و برای از بین رفتن کفر هم هم جهاد بوده پس بزرگتری هم بالمعروف جهاد در راه الله جل شانه بزرگتری معروف بعد از اون هر شخصی به اندازه توانایی و قدری داره کلکم را و کلکم مسئول رایتی هر یک شما چوپانی هست مسئولی هست هر شخص نسبت به رایتش مسئولیت داره الله نگاه کنی هر شخص داخل خوندش میتونه امر معروف بکنه امر معروف فقط این نیست که در رای خاصی با یک تنظیم خاصی به برنامه‌ریزی روزی خاصی باشه منکر مشاهده شو فقط جلوشو بگیر این کار خرابه این کار انجام نده نماز بخون فلان کار نکن شو امر معروف اما اگر کسی توانایی ندارد بر او واجب نیست وجوب شرط روی توانایی قدرت است اگر توانایی نیست واجب نیست میدونی خطر جان هست می میزنن یا تاسیج گذار نیست در اونجا باید اونو رعایت بکنید و این هم بدونید برای ان بالمعروف کردن و نظم کردن افراد جایز نیست در هیچ جای افراد جایز نیست باید میان رو باشه اگر ان بالمعروف میکنه با چی؟ با قول درست اگر نظم کار میکنه با قول درست نه در امر بالمعروف زیاد پیش بره احادیث دروغ و جعلی بخونه نه در از امر بالمنکر کرده و انسان کافر بکنه فلان کار کردی کافر میشی فلان کار کردی کافر میشی زن طلاق میشه فلان کار میشه اینا جایز نیستن افراد درست نیست در جنگ احد الان هفتاینده میرسیم اونجا وقتی که ابو سفیان مسلمان نشده بود اونجا داد کشید که افل قوم محمد بینشون محمد موجود داره تا سه داد کشید نبی کریم لا جواب جوابش ندید دفعه بعد گفت که افل قوم ابن ابي قحافه بینشوا او بکر موجوده گفت جوابش ندید بعد گفت افل قوم ابن خطاب عمر موجوده گفت جواب ندید بعد گفت که همه اونها رو ما کشتی هیچ کی زنده نمانده عمر طاقت نورد و گفت که ابق الله ما یخزیکه خدا این زنده کرد تا تو رو رسوا کنه هیچ که نمرده از ما بعد گفت که ابو, لا ابو سفیان گفت که عقل هبل زنده باد هبل هبل بوتی داخل مکه مکرمه نبی کریم کو جواب شدید کو چی بگی بگی که الله اعلی و عجل الله بالا و با بیشتر نه اون چی گفت با کلمه کفر اومد اول هبل کو بیشتر نگید دوباره چی گفت لنا عزا ولا عزا لكم ما بوت عزا داشت عزا ندارید نبی کریم جواب شدید کو چی بگیم بگی الله مولانا ولا مولا لكم ما مولای داری شما مولا ندارید بعد از صبح فرمودن که ابو سفیان چی گفت یومون به یومین امروز در مقابل اون روز هست حرب و سجال جنگ دلوی گاه ما میکشیم گاه شما میکشیم حضرت قبا گفت نه اینطور نیست قتلانا فی الجنه و قتلاق فی النار مقتولیبات میرن بهشت از شما میرن جهنم نبی کری وقت جواب شده گفت فا این اندازه بدیش جواب بده بیشتر نه چرا بیشتر تندتر میگفتن که ببین فلان فلان فلان کاری ما در میکنی ابو سفیان معایر به اسلام میشد نه بدتر متنافر میشد بعضی که از تو گفتن که قطرانه فی الجنه و قطرانه فی النار ابو سفیان چی گفت گفت قد خسرنا و خبنا اگه طوری باشه ما ضرر کردیم و ما دیگه خیلی دست ما رفت اگه شما در درست بگید و بعدها متوجه شد مسلمان شد جای دیگه میاد داخل مدینه منوره یهود آمدن پیش نبی کریم چی گفت السلام علیک السلام این مرگ عایشه متوجه شد نبی کریم علیک عایشه چی وعليك الصام واللعنة تون رفق بي نبي كيف يقول یا عائش عليك بالرفق عائش نرمی میکن فرای ترا حضرت چی گفتم اگه نشنیدی چی گفتم گفتم من شنیدم من فهمیدم اما آرامی سختی نکن در امر بالمعروف هم باید انسان میان رو باشه در نه از منکر باید میان رو باشه توی حدیث میاد و اذا قتلت فاحصل قتله اگر میکشی با خوبی میکشید هر کسی میخوای بکشی با خود بکش نه که بزن تو تا بمیری گردنش بزن وقتی که حکام قصاص میگیرن اگه حیوانی هم میخواد بکشید در جلو حیوان نباید کار تیز بشه باید دور از چشم حیوان کار تیز بشه در ام معروف باید میان روی باشه و نه از من که هم باز میان روی باشه این اسلوب انبیاء علیه و صلات و سلام چیزی که ما داری انجام میدی هش من در درست کردیم به اسلام درست کردیم اسلام خشن اسلامی اصلا اسلامی چیزها نیستن ما در برای جهان معرفی که اسلامی صورتی فیلم های مبتزلی بی بی سی گاگه برای مردم نشان میده اسلامی داخل افغانستان یه دختر ده ساله دو ساله زواج کرده و کشتن بازو چرا یه خانمی داخل بنگلادش چون که دانشگاه درس میخوره انگشتاشو بردش قطع کرده بی بی سی میگفت اینو بگی این اسلام اسلامی نه مگه تو اسلام چیزها اینا ما درست کردی اسلام دروغینی که ما داریم مطرح میکنین اسلام بسیار شفاف پاک به نبی کریم بعد میگفت ام بالمنکر میکرد نه از منکر میکرد ام بالمعروف میکرد این همین ام بالمعروف نبی کریم کرده حتی یک روزی در مدیره منوره یک شخص اومد نبی کریم چادر سرش بود و محکم کشید طوری محکم کشید که نبی کریم با همین قدرت دستور تکان خور به طرف متوجه شد و از همون چادر رسول نبی کریم افتاد چه گفت گفت محمد از این معلق داری بده از مال غنیمت گرفتی نبی کریم تبسم کرد و گفت بگیر ما چه کردی میدادی می میپرسی میکشتی این بود امر معروف نبی کریم اومد نبی کریم داشت مال تقسیم میکرد یه شخصی گفت یا محمد عیدل محمد عدل کن نبی کریم وقتی نگاهش کرد فرمودن از پشت این از نسل یاغه آقا قوم بیرون میشه قرآن از هنجرا پایین نمیره بی بیدینن حق اونها رو بشه جهن جنت میره همه جهنمی نه خالد بلند شو حضرت گردشو گفت نه گردشو نزن چرا چون هنوز این کارو نکرده هنوز کافر نشده یعنی پیشگیری پیشگیری نکرد از آینده که آینده کار میشه چرا هنگام جرم بیاد با سزا تا جرم نیست سزا نیست عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه وقتی ابو لولو چه گفت گفت امیر به من گفتن که این مقدار یک آسیاب درست آسیاب دستی و به من گفته خراج بیار پول بیار روزانه مغیری گفت چقدر گفته گفت اینقدر گفته کار چیه آسیاب درست میکنم گفت با این شغل شما این پول زیاد نیست میتونی کار کنی داخل مجلس شخص پرسید که فلانی برای من آسیاب درست کن گفت آسیا درست کنم آسیا درست میکنن تمام دنیا بدونن چه آسیا بیون بلند شد رفت وقتی گذاشت رو حضرت فرمودن که این آقا من تهدید کرده به مرگ وی آقا گفت تو رو میکشم از گفتش فهمید چیکار کرد اونو کشت نکشت اسکورد گیره برای خودش نه چون هنون جرم ثابت نشده تا جرم بیا بعد کشته میشه در عام معروف باید انصاف عدالت و دنه از منکر هم باید نرمی هرگاه با نرمی و اخلاق نه از من کار کردیم اسلام پیش میره مردم به طرف اسلام میان توندی رفتیم های مردم میرن طرف یهودیت خبر نداری با؟ داخل همین شهر چه خبره با این ماهوارا چه خبره با این گوشبه چقدر پیام میاد حتی بعضی پیامی میفرستن ما فکر میکنی الله داره پارتی بازی میکنه حتی بعضی میگه که من فکر میکنم من خدا شدم گاگه فکر میکنم من شدم شیطان خودش میگه گاگه فکر میکنم من شدم مهدی از کجای فکر میگن گاگه پیام میدن که میگه که ما احسابی خدا اصلا با باز نازی با باز خیلی دوره خدا غرور داره از کجا میاینا از این اخلاق با از کردار ما ما اسلام کرده این قدر همین بیرون کافر شدیش بندگی گناهکار شدی اسلام باید بزرگ باشه داره اسلام خیلی بزرگه داخل شهر بگردید چاپ کا داخل زیر دارم میگن خیلی دارم مسیحی میشه، داخل همین سراوان از معوار نگاه میگه، میگه ما احساس میکنیم داره ما رو مسیح صدا میزنه که بیای به طرف من از کجا رفته اینا چون که ما اسلام اسلام خشن برای مرد در تحویل میدیم اسلام خشن نیست اسلام خیلی شیرین خیلی نرم همه در آغوش میگیره دهن هر لباس باشه برای هر کسی باشه هر رنگ پوستی باشه اسلام در آغوش میگیره نبی کریم فرمایند که ان اول الناس بالمتقون من کانو و حیث بهترین انسان ها نزدیکترین شما کسانی نبی من که متقی باشم هر کی باشه هر کجا باشه برای ما بودن و پوست مطرح نیست تقوا مطرحه دعا بالمعروف باید میان رو باشیم نه نبی کریم وقتی که به طرف یمن تو صحابه فرستاد یک حضرت ابو موسی اشعری که حضرت معاذ بن جبل جمعش بزرگ بود دو حصه بزرگ گوی یک قسمت شما هستید یک قسمت فلانی چی گفت بشرا ولا تنفرا یسرا ولا تعسرا بشارت بدید خوشخبری بدید مردم مایل کنید متنفر نکنید آسان بگیری سخت نگیری برای مردم نبی که داره میگه تا کسی رو میفرستم میگه بشرو ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا آسان بگیرید آسان بگیرید و خب بعد فرمودن که اونجا اگر شما چه میگیرید شما میگید به مردم اشهد لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبد و رسوله اگر این خوندن بعد بگید نماز بخون اگر این خوندن مثلا شد دیگه نماز معنی نداره اینجا اگر نماز قبول کردن بعد بگو روزه بگیر تا نماز قبول نکرد جلوتر نرو روزه گرفت بعد بگو حج فرضه تا روزه نگرفته حج نگو برایش که فرضه ازیاد میشه قبول نمیکنه یه شخص پیش نبی کریم اومد حضرت من من پاک کن چیکار کردی تو خود در مسجد که آمد یه خانمی رو بوسیده، بازور من پاک کن نبی کریم گفت باید بمیری تو دیگه باید جهنم باشی فورا بهش گفت که نماز خوندی وضو گرفته، گفت بله گفت برو پاک شدی تو الله تعالی تو رو به نماز خوندی گناه تو کفاره کرد این حدیث به خاطر نیست ما روی گناه جری بشیم این گناه کوچکی بود گناه بزرگی نبود زنا نبودین اما این است که نبی چقدر نرمی کرد چقدر آسانی میکرد گفت برو پاکی در آن بالمعروف باید نرمی بعد انسان ها طرف اسلام میان این پیان برای من فرستادن که اگر شخصی میگه من خود تماس گرفت میگه من بد کردم شراب خوردم زنا کردم هر گناهی بوده کردم حالا بعض من میگن که اصلا تو بوی جنت نمیبینی تکلیف من چیه من پریشانم گفت نه تو به جنتی هستی گفت خدا تو رو خیلی من راحت کردی از هر که پرسیدن گفته برو جهنم در حالی که اینطوری نیست داخل سید بخاری می شخص 99 قتل کرده بود نبی کریم گفت میری بهشت آخر توبه کرد گفت این بهشتی جنتی هستی قتل هم بخشیده میشه زنا هم بخشیده میشه اما این نیست بابرین قتل بکنی زنا بکنی به تو نصیب میشه این توبه اما باید انسان ها به طرف اسلام مایل کرد یا اعلی چیزی زیاد میپرسن می کسی سیگار میکشه یا قلیون بکشه آیا میگن که روز قیامت نبی کریم ملاقات نمیکنه راست نه من گفت دروغی. زمان نبی کریم نه قلیون بود نه سیگاری که نبی کریم شما من نمیبینید گناه های بزرگتر نبی کریم میگه شما میری بهش معاف میشن نه سیگار نه قلیون داره مرد از قلیون هم از جنت بهرو میکنن به خاطر سیگار جنت محروم میشن چی گفت اینو توبه بکنه انسان الله جنت هم میرسونه جنت بسیار بزرگ هست الله جل شانو بندگانشو خیلی دوست داره و خودشو میفرمایند که اگر شما انسان گناه نکنید شما را از بین میبرم یک قوم بعدیر میارم که گناه بکنه بعد توبه بکنه این دوست داره من با از گناه توبه انجام بده یعنی بندگان باید چی باشن؟ امیدوار باشن الله جل شانو داخل سوره نحل میفرماید که نبع عبادی انی انا الغفور الرحیم به بندگان من خبر بده من الله کیم غفور الرحیم من أن فران جلوتر بیه که و ان عذابی لشدید عذاب خیلی سخته چرا میگی اینو یعنی تو نیست شما از رحم من فری به خود گناه بکنید گناه نکنید اما گناه کرده اید اونها رو ببخش من انسان گناه میکنه خطا میکنه بخشیده میشه باید برای مردم فضائل لگو به طرف اسلام اونها رو مائل کرد یکی از من پرسید که میگن که اگر یک نماز قضا بشه 700 میلیون و چند صد هزار صد داخل جهنم میسوزی از من خیلی قضا شده بخاطر اینکه 700 میلیون برم برای بگه چیکار کنم گفتن توبه کردی الله بخشیده یک روز هم نمیری تو اینا نخونید هستن این ضربه در بم میزنی چون تا رو حقوق اومده ما ضرب میکنیم ضرب میکنیم 700 میلیون 800 میلیون میلیارد حساب میکنیم به مردم توبه بکن استغفار بکن الله جل شان و عزای قضا را میبخشه الله قتل را میبخشه الله زنا را میبخشه هر گناه الله میبخشه پس چرا مردم بیزار بشه از اسلام تا که نرم باشیم زودتر میاد و تا تون باش سخت بگیریم کس نزدیک اسلام نمیاد و روز قیامت مقصر اول ماییم که سخت کردیم برای مردم ما داریم آن نمیشیم این داستان کوچیک میگم وقتم رفته حضرت استاد محترم مفتی محمد رفیع عثمانی حفظه الله یک سفر رفت امریکا همیشه چون که اونجا مسلمان خیلی زیاده علما رو میبن بخاطر تبلیغ و دعوت و چیزا بی من رفتم توی مغازه بسیار بزرگی بود وقتی من دید از پاکستان اومدم می خود این آقا هم بود و بیدینی بود اما آواجدار از این طرفا بودن مغازه یه فروشگاه بسیار سنگین خیلی بزرگ بعد گفت اینجا بشین با من یک بخور گفتم باشه بعد از اون گفت که من میخوام مسلمان بشم من میخوام مسلمان بشم این استاد داره خودش نقل میکنه میگه خودم بودم با من اتفاق افتاده گفته خیلی خوبه گفت نگاه کن اینو من میدونم خدایی هست پیغمبری هست آخرتی هست چرا میگه من هیچ نداشتم این فروشگاه که دارم اینجا اینقدر داخلی سرمایه هست که از حسابم بیرونه نمیدونم چقدر داخلشه و همه الله من داده این هم میدونم گفت میخوام مسلمان بشم خیلی خوشحال شدم خیلی عجب خیلی خوبه بعد کلمه توحید خون بعد گفت الله به من میگه مسلمان گفتم بله گفت نه نه نه پس من نمیخوام میخوام مسلمان اما نامه مسلمان نباشه گفتن چرا گفت چون داخل شهر ما هر جنایتی که میکنه مسلمان ها میکنن استاد میگه که وقت داخل بازار بری مسجد باشه اذان که شد مسلمان های همونجا معاشی که اینجا ساده یک اونجا ساده ترتیب نیست دیگه ترافیک میشه اما اون مسیحی کار میکنه؟ ترتیب یک گوشه پارک میکنه، من بیرون میگه صد ما بر همینا میکنن گناه همینا میکنن جنگ همینا میکنن قتل همینا میکنن من اینطور مسلمانی نمیخوام که اسم مسلمان باشه جناز میکنن بعد ما گفت این درد از کجا اومده صد راه کی شده ما بودیم ما خرابیم در صد راه انسان هایی که میخوان مسلمان بشن فیلم ها درست میکنن گزارش تهیه میکنن بر علیه اسلام اسلام داره دین خشونته در حالی که اسلام از تمام ادیان از تمام ادیان نرمتر از تمام ادیان انسان بهتر آغوش میگیره در مسیحیت کسی که با خدا مناجات کنه باید پیش راهب بره فر روز یک باید کلیسا در غیر روزهای با خدا ملاقات سخته اجازه میخواد از راهب باید راهب اجازه بده اونایی معتقدن در دین یهودیت توبه اونا کشته نفسه تو قرآن میگه اگه یهودی توبه کنه کشته میشه اما اسرائیل چیزا رو نمیگه در دین یهودیه اگر ارتش یهود بر منطقی محاصره کرد اونا رو بازور گره بعد کل مردم قتل عام بکنه اسرائیل چیزا رو نمیگه اونا بدترش خرافتره اما کل صحنه که از اسلامی کشن خیلی تند و بدتر هست در حال ام بالمعروف باید با نرین باشه آرام آرام باشه کسی گناهکار رو متنافر نکن به آغوش بگیر الله تعالی میبخشه معاف